Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mektubat Rabbani'den itikat mektubuna devam ediyoruz. Faidetün celiletün. Güzel bir fayda. En azaben naril ebedihi ebedi cehennem azabı cezahül küfür. Küfrün cezasıdır. Bu durumda feinkıyla enne şahsen ma vücudil imani bir şahıs ki kendisinde iman bulunmakla beraber yecri rusumel küfri küfür merasimlerini icra ediyor. Yazımı merasimine ehli küfür, küfür merasimlerine tazim ediyor. Yani yılbaşına, diğer bazı bayramlara, bazı küfür adetlerine tazim ediyor. Farkında olsun olmasın bu işlerle iştigal ediyor. Ve bi hükmül ulema alimlerin hükmüyle mükefferu tekfir olunur. Evet, o bu alametleri işlemekle ulemanın zahirine bak sözlerine bakılarak tekfir etmesi lazım. Ve yadûnehu min ehlin nar. Onu cehennem ehlinden addediyorlar, kabul ediyorlar ve yauddunehu min ehli irtidat. Onu dinden dönmüş kişilerden sayıyorlar. Bir fiili böyle bir fiil işlemekle küfür merasimini zorlama olmaksızın küfür merasimini işlemekle onu mürtetlerden sayıyorlar. Kemanne ekstra müslimi müslimil henut bu asırdaki diyor Hindistan Müslümanları ekserisi müttellûne behazil beliyet. Şu belayla iptal etmişlerdir. Türk milleti de öyle İslam alemindeki pek çok insanlar bu şekilde küfür merasimleriyle kür adetleriyle, kür modalarıyla iptila edilmiş. Bunlarla iştigal ediyorlar. Bu durumda felzemin en yekûne şahsu muazzeben fil ahireti bil azabil ebedi. E, bu şahsın ebedi azab ile ahirette azaplandırılması gerekir. Muktaza fetevel ulema alimlerin fetvası gereğince. Vel hal halbuki doğrusu durum şu ki ennu kadı varada fil akbarı sıhah sayı haberlerden şeriflerinde geldi ki ennemen kâne fil kalbi miskal zerretin iman kimin kalbinde zerre kadar iman varsa yuhracu minen niran cehennemde çıkarılacak. Yahrucu minen niran cehennemde çıkar. La yukalledu fil azabi azapta ebedi kalmaz. Ama tahkiku hazır meselindeki senin indinde diyor soran kişi bu meseleyi incelemesi nedir? Ve kul derim ki diyor İmam Rabbani Hüsnü Hazretleri işte İmam Rabbani'lerin müceddit ve akayette akaid meselelerinde müştehid olduğunu bu satırlarından bu cevaplarını anlayacağız. İnkâne kafiren mahzan fe nasibuhul azabul muhalledu. Eğer sırf katıksız kafir ise kalbinde zerre kadar iman yoksa o adamın nasibi ebedi cehennemdir. Ya Hazreti Allah subhanahu allah Teala buna sığınırız. Ve inkâne fil miktar zerreti minel iman. Eğer bunda zerre kadar iman varsa ma vücudu itiyan merasim küfür. Küfür merasimleri işlemekle beraber gene de zerre kadar imanı, imanın zerresini muhafaza edebiliyorsa yuazzebu finnâri cehennemde azap edilir. Velakinnel mercu ve halasuhu minel huludi finnâr. Bir bereket tilke zerretimin iman. Neticede diyor şu zerre imanın bereketiyle ebedi cehennemde kalmaktan neticede kurtulması umulur. Ve necatuhu min devamil istikrari fi azabin niran en ateşinde sürekli kalmaktan kurtulması umulur. Zebet zehebtü merreten iadeti şahsın karube minel iktidar. Ölüme yakınlaşmış olan bir şahsı bir seferinde ziyaret etmiştim. Velemma kuntu müteveccen ila halihi. Onun haline bakınca mane var. Şunun haline bakayım dedim. Reytu kalbehu fi zulmatin şidetin. Kalbini şiddetli karanlıklar içinde buldum diyor. Manevi tasarrufla. Ve küllema kuntu müteveccen li refi tilke zulümati. O karanlıkları kaldırmak için her ne zaman teveccüh etsem, manevi tasarrufla yönelsem diyor. Lem tertefi, kalk, o karanlıklar kalkmadı. Fe Ulüme ba'de teveccühün kesir, teveccühün kesirin. Pek çok teveccühten sonra anlaşıldı ki enne tilke zulmati naşiyetün min sıfatül küfür. Bu karanlıklar küfür sıfatından, küfür vasfından ortaya çıkıyor. Letihiye meknunetün fi bu şahısta yerleşmiş. Emen şehu tilkel küdurat şu bulanıklıkların kaynağı ve muvalathu ehlel küfri. Bunun küfür ehliyle dostluğu. İşte diyalogçulara buradan duyurulur. Harpanzene buyur bak kafirlerle dostluk etmenin neticesinde bu adamın kalbi simsiyah olmuş. İyice onu kaplamış. Ve li ennehu la yenbagit tebeccühü li tilke zulmat. Anladım ki diyor bu zulmatın kaldırılmasında uğraşmam gayretimin bir faydası yok. Fe en fe en tenfiyetuhu minha zira onun ondaki karanlıkların kalkması, nefedilmesi merbutatun beazabin nar. Cehennem azabına bağlıdır. Bu adamın kalbindeki zulmatın kalkması cehennem ateşi olacak. Ellezi ve cezaul küfür. O da küfrün cezasıdır. Ve ul meyezen enne fihim miktarun zerretin minel iman. Anlaşıldı ki bu adamda da zerre kadar iman var. Yani demek ateş bunu temizliyorsa zerre kadar iman kalmış. Ve ennu yetehallasu minel huludi fi azabin niran. Cehennem azabından kurtulacak. Bir bereketli zalikel miktar yani iman, imandan şu miktar, şu zerre miktarın bereketiyle eninde sonunda cehennemden çıkacak. Lema şahittu fihi hazel hal bu hal ondan müşahede edince Vaka fi hatırı, hatırıma geldi. Ennu hel yecuzu en yusalliye aleyhi evla. Bu öldüğü zaman bunun üzerine cenaze namazı kılmak caiz mi değil mi diye düşünün diyor. Ve zahara badet teveccühü, teveccühten sonra anlaşıldı ki ennu yenbeği en yusalliye aleyhi. Bunun üzerine namaz kılmak lazımdır. diye lazım diyor. فَالْمُسْلِمُونَ الَّذ۪ينَ يَجْرُونَ رُسُومَ اَهْلَ الْكُفْرِ Küfür merasimlerini icra eden, işleyen Müslümanlar, mevcudil imani, kendilerinde imanı bulması beraber küfür merasimlerini işliyorlar. يَظِمُونَ eyyâmehum onların günlerine, yılbaşlarına, törenlerine, merasimlerine tazim ediyorlar. Yenbagı en yusalli aleyhim onlar üzerine ölürlerse cenazeleri kılmak lazım. La yenbagı ilhakuhum bil küffar onları kafirlere katmamak lazım. Küfür merasimine bırakmamak lazım. Kafirlerin mezarlığına onları bırakmamak lazım. Yine de onların Müslüman muamelesi yapıp Müslüman mezarlığına defnetmek lazım. Kema ve amelül cevap. Zaten bugün de böyle amel ediyor. Ben büyük bir iş görüyorsunuz yani. Ne büyük fecaat adam. Küfür alametleriyle iştikal halde gene İslam onu kurtarmak için zerresine bakıyor. En bagi en yurca necatuhum minel azabil ebediyyi Akirel emir. İşin sonunda Allah'ın izni diyor. Ebedi azaptan kurtulmaları umulur. Fe'ulüme mimma zekerna geride bahsettiğimizden anlaşıldı ki ennev la af ve an ehlil küfür. Küfür ehlinden af yok. Ya, kafirse affı yok. Ve mağfiret illem. Onların için mağfiret yok. İçin esnaz mı? İnne Allah la yagfiru en yüşreke bihi. Cenab-ı Hak kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bundan aşağısı olan günahlar affeder. Fe inkâne kafiren sırfen, sırf her bakımdan kafir ise fe ceza küfrihi el azab ebediyyü. Küfrün cezası ebedi cehennemdir. Ve inkâne fî ma fucurihi miktaru zerretin iman. Bu kadar günahkar olmakla beraber küfür alametlerini işlemekle beraber kendisinde zerre iman bulunuyorsa fe cezavuhu el azabul muvakkatu cezası vakitli sınırlı bir azaptır. evet. Neticede yani oradan çıkacak. E fi sair kebair diğer günahlarda da büyük günahlarda inşallah teala gafer ol. Selamat dilerse büyük günahını affeder. Ve inşa azabı dilerse onu azap eder. Ve indel fakir fakire göre en azabın nar mahsusun bil küfri. Az cehennem azabı bir kere kafirlere aittir. Sıfatül küfri e, küfür vasfını taşıyanlara aittir. Sebaın kâne zâliken azabı muvakkaten isterse o demiş bir azap olsun Ev muhalleden siz ebedi olsun. Ev müebbeden muhalleden sürekli ev müebbeden ebedi olsun. Kemal seyirci takiku. Bu işin incelemesiyle gerçekliyor. Ve emma ehlül kebaet büyük günahçılarına ellezine lem yuveffiku littevbeti tabi muvaffak edilmeyen büyük günahkarlara gelince fe yuferu biha sünubuhum ve tövbe edip de günahlar affolmamış ve lem yenalu şefaate şefaate de kavuşamamışlar şefaatle de temizlenmişler ve mücerredül afvi ve lisan ve sırf bir af ve iyilik sahibi de olamamışlar. lem tükfer kebairuhum ezan bil, bil alamid dünyeviyeti. Dünyadaki sıkıntı, eziyet, meşakkatlerle de ve mehaniha sıkıntılarla da e, sıkıntı, meşakkatlerle de bunlar günahları silinmemiş. Evet, ev bir şey daha edil, sekeratil mevt ya da ölüm anındaki çektiği sıkıntılarla günahları silmemiş. Böyle gitmişse فَالْمَرْجُوَ en yuktefa fi tazibi taifetin minhum. Bu gibi günahların azaplandırılmasında e, seç, seçilen hmm, yetinilen şey bir azabil kabri. Bir kısmında bir azabil kabr. Kabr azabıyla iktifa ediliyor. Bazıları kabirde temizlenir. Ve fi ukra diğer bir kısımda minhum. O tayfeden günahkar, büyük günahlar olan kişilerden bir kısmı da ma vücudi mihanil kabir. Kabir sıkıntıları olmasının beraber bi ehvali yemil kıyamet kıyamet gününün dehşeti ve şedaide ve o günlerin şiddetleriyle de onlar ne yapılıyor? Sıkılıp eziyet edilip temizlendiriliyor. Ve en la tebka zunubuhum ta ki günahları kalmayacak. Hatta yuhtacı ile azabit nar ki mahşerde, kabirde sıkıntılanıp cehennem azabına girmemek için bunlar da böyle temizleniyor. Sebebi kavlu ta'ala ellezine aminu imadenler ve lem yelbisu imanun bi zulmin imanlarına zulmü karıştırmayan yani zulüm şirktir. İmanlarına zulmü karıştırmayanlar Ulakillehumul emnu. Onlar için emniyet vardır. Bu ayet-i kerime meydun lazım mana. Bildiğimiz manayı kuvvetlendiriyor. Yani burada bir zulüm, buradaki zulümle murat huna eşşirku şirktir. Ve Allah subhanahu alem hakikatin umur. Küllah. Cenab-ı Hak hakikatini bilir. Şirk yoksa onda ya kabirde ya dünya sıkıntılarında ya ölürken ya kabirde ya mahşere çıkınca olan sıkıntılardan dolayı temizlenir, temizlenir, temizlenir. Ta ki cehenneme uğramadan temiz olur, temizlemiş olarak cennete gider. Dilerse Allahu Teala dilediği kadar cehennem yakar veya şefaat vesilesiyle affeder. Bu ehl Sünnet'in görüşüdür. Büyük günah kişiyi ebedi cehennemde bırakmaz. Cenab-ı Hakk'ın temizlemenin yolunda dilediği şekilde tercih edebilir. Fenkile kad varadı el va'idu bi azabin nar fi cezai bazı seyyiat. Gayrel küfür. Küfürden başka bazı günahların hakkında da Cehennem azabı ile vaat geldi. Vaid geldi. Kema kâle teâlâ sabır. Hemen yaktul müminen müteammiden fe cezâhu cehennem. Haliden fiyâ. Bir mümini kasten öldüren kişinin cezası ebedi cehennemdir. Ve fil akbari men kada salaten vadeden kim bir namazı kaza ederse müteammiden kasten kılmayarak vaktini geçirirse takiye finnâri hukuben. Cehennemde bir hukup kalır 80 sene. Remekün azabun nari mahsusan bir kök. Bu durumda Cehennem azabı kafirlere ait olmuş olmadı. Denirse ekolü derim ki ma varade fil katil katil hakkında gelen haber ayet-i kerime fevve mahsusun bi müstahillil katil öldürmeyi helal gören hakkındadır. Müstahillül katli kafir. Zaten e, adam öldürmeyi helal gören kişi kafir olur. O itikattan kaybediyor. Kema zekere olur müfessir. Bu ayetin tefsiri böyle sıkmış. Ma varada fil seyyati garel küfür. Küfürden başka diğer günahlarda gelen minel vaid tehdit bir azabın nar cehennem azabına tehdit gelince وَلَا تَخُلُوا تِلْكَ السَّيَّاتُ مِنْ شَائِبَةِ صِفَةِ küfür. O seyyiyeler, o günahlar, o büyük günahlar küfür kokusundan uzak değildir. Onda da küfür kokusu var. Misle istihfafü tilke seyyid. O günahı hafif görmek. Ne olacak diyor. Yapmadım şimdi ne olacak diyor. Böyle hafif alıyor. ha onu küçük görmek. Basit almak ademil mübalati biti yani onu işlemeye o emri yapmaya aldırmıyor. İstikaril evamiri şer'i, şer'i emirleri ve nevahiyen şey, şeriatın yasak şeyleri hakir diyor, basit görüyor. Ne olacak diyor. Yani bu durumda ne olur o zaman? İtikat gümbürte gidiyor. Kada varada fil haberi şefaati li ehli kebairi min ümmeti. Şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir. Bak büyük günahta olan kişi eğer itikadını bulmamışsa ona şefaat var. Kale fi akar. Ümmeti, ümmetün merhumetün. Ümmetim merhamet olunmuş bir ümmettir. La azabe aleyha fil ahiret. onlara azap yok yani. Devamlı azap yok. Kavlu Teala Esnavellezine amenu ve lem yelbisü imanun bi zulmün ulaike emnu. İşte ayet okumuştuk. İman edip imanlarına zulmü şirki karıştırmayanlar için ahirette emniyet vardır. Bu ayet kelimede meydun lazım manada bizi teyit ediyor. İmam var. Ve ahvalu etfal müşrikin, müşriklerin çocukların halleri Ömen neşe fi şahikil cebel dağ başlarında yaşayan hiç hoca görmemiş, peygamber duymamış. Müşriki zemenil fetret, fetret devrinde yaşayan müşriklerin durumu mesturetun fil mektubi lezi ketebtuhu li veledi Muhammed Sa'id. Bir tafsil fel Oğlum Muhammed Sa'id'e yazmış onu diyor. O mektuba bakın diyor oraya ileride onu o bahsi yapacağız yani. Müşriklerin şu tarz durumları hiç hoca ulaşmayan, hiç peygamber ulaşmayan, tebliğ ulaşmayan kimselerin durumları hakkında Arap özel bir açıklaması var. Maturidi ulemasının görüşünü biraz deşiyor. Yine orada itikattan müştehid olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Ehl-i itikadına göre demek küfür merasimlerini işleyen Müslümanlar zahirde kafirlerle beraber gibi görünseler zerre kadar imanları kalmışsa imanları muhafaza etmişlerse gene üzerlerine namaz kılınır, kafirlerin tarafına bırakılmaz. Ehli imandan addedilirler. Ama ama orada bir nokta var. Küfürü helal, caiz görmedikçe, İslam hükümlerini hafife almadıkça, alay etmedikçe, takdir etmedikçe nefsine uyup eğleneyim diyor adam. Keyfimi yapayım diyor. Bu yılbaşı diyor. Ne olacak diyor. Senede bir defa eğlenelim. Senenin yorgun üzerine atalım diyor. E be adam Müslüman sene başı geçti. Hicri bir Muharrem geçeli yaklaşık neredeyse 10 e, günden fazla oluyor. 15 gün oluyor. Aşure günü geçti. Bunlar Müslümanların mübarek günleridir. Bunlara tazim etsene. Bunun tazimi nasıl olur? İbadetli olur. İstiğfarlı olur. Tefekkürlü olur. Muhasebeyle olur. Hasibu enfusekum kablen tuhasebu. Hesaba çekilmeden önce kendinize hesaba çekin. Ya, seneyi bitirdin, keyif yapıyorsun. Ömrün bitiyor. Kabire doğru adım adım ilerliyorsun. Ömrüm bitiyor. Yılbaşı nedir? Yılbaşı eğlencesi Noel eğlencesidir. Noel nedir? Hristiyanların ibadet günüdür. İsa Aleyhisselam'ın doğumunu gibi kutluyorlar. Şarapla, içkiyle. Bir peygamberin doğumunu içkiyle kutluyorlar. Bir hafta boyunca süren eğlencelerdir. Onlarda bu iş ibadet niyetiyle yapılıyor. Papazları bu işi teşvik ediyorlar. Bizde ise bizimkiler onlara niçin uyar? Neden uyar? Şimdi zevk, eğlence, keyif. Şimdi bir de diyalog çıktı işin içine. O da din, bu da din. İslam'da eğlence vardır. İnsanları sıkmayın. Birazcık öyle eğlence olur gibi sözlerle Müslümanları basite indirerek meseleyi Müslümanları bu tarafa gönderiyorlar. Milli piyangolarında, tatolarıyla, notalarıyla, kumar aletleriyle, iskiyle, eğlenceyle geceyi rezil ediyorlar. İşte böyle eğlence insanlar içkileri değişik isimler altında içince çalgı aletlerini kullanınca azap tepelerine çökecek diyor. Sabah uyandıkları zaman bir kısmı helak olacak, bir kısmı hınzıra, maymuna dönmüş olacak diyor. Bu hadis-i şerifleri kıyamet alametleri bahsinde okuduk. O yüzden insanlar bu tehlikeden uzak durması lazım. Bu şerler yüzünden Cenab-ı Hak bize azap bela göndermesin. O yüzden bizler yılbaşı tehlikesinden insanları uyaralım bu işle alakalı kitapçıklar, dokümanlar, kağıtlar elde edelim, dağıtalım, uyaralım. internet vasıtasıyla, diğer mesaj vasıtasıyla yılbaşı tehlikesinden sakındıralım. Gene de kimseye kafir oldun demeyelim ha. Bu işin bir iştir. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Tebliğin usulleri var. Adam küfrünü işlerken, küfür adetini yaparken, içki içerken, zina ederken o anda ona tebliğ yapılmaz. Onun tebliği kuvvet sahibinin o işe mani olmasıdır daha önceden şey yapması lazım. Veya daha sonradan yapması lazım. O yüzden insanların zevk anında gidip de tebliğ edeceğim dersen kafa yürüse çıkar. O yetkililerin işidir. O yüzden yetkilileri uyarmak lazım. Yetkililer Müslüman insanlarsa, bu halkı düşünüyorsalar, memleketi düşünüyorsalar, kafirlere meyletmeye, küfür adetlerine kaymaya izin vermemesi gerekir bunun çaresine bakmaları gerekir. İslami meseleleri, vicdani meseleleri, örfümüze, adetimize uygun olan konuları gündeme getirmeleri lazım. Kalkıp da aşure gününü kutlayacağız deyip bidat fırkasına, ashab-ı kirama dil uzatan kişilere destek verirseniz o zaman vebal boynunuza ehl sünnete saldıran üç halifeyi tekfir eden Muaviye radıyallahu anh dil uzatan bir tayfeye selam bile verilmez. Onların arasına gidip de onlarla merasim yapmak haydi haydi nerede kalsın. O yüzden iman sahibi kişiler namazında niyazında olan kişiler yaptığı işe çok dikkat etmesi gerekir. Üç kuruşluk o şey için ahiret hayatını heba etmek akıl çağrı değildir gücü olan, aklı olan, ilmi olan bunu söyleyecek. Bizden söylemesi, sesimiz bu kadar çıkıyor. Mevla Teala ulaştırsın, ikaz eylesin. Cümlemizi ehl sünnetten ayırmasın. Küfür adetlerinden bütün İslam alemini muhafaza eylesin. Elhamdülillah Rabbil Alemin.